Rozpocznijmy modlitwą, kochani. Hmm. Thank you, Lord, for the privilege we have to gather in your name. Dziękujemy, kochany Panie, że możemy zgromadzić się w Twoim imieniu. And after listening to the song in Farsi about the uh, struggles in another country. I słuchając tej pieśni w języku perskim, o zmaganiach, e, jakie towarzyszą naszym braciom w innym kraju. Struggles that come from being a Christian. Zmaganiom związanym z byciem chrześcijaninem. We're thankful for the countries that you have placed us in. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mieszkamy w takich miejscach. That have presently given us the freedom to uh, worship you. Gdzie w obecnym czasie mamy wolność, by Ciebie wielbić. And now as we look into your word and look at your character. I teraz, gdy otwieramy Twoje słowo, aby przyglądać się Twojemu charakterowi. Open our minds to the truth. Prosimy, byś otworzył nasze umysły naprawdę. And teach us to understand who you are. I uczył nas e, o tym, kim jesteś. And we pray this so that Jesus will be glorified in our lives. Modlimy się o to, prosząc, by Jezus był uwielbiony w naszym życiu. Amen. Amen. All right, you may be seated. Usiądźmy, proszę. And you see just a little bit of the talent of Gleb. I mieliśmy okazję zobaczyć e, fragment e, talentu Gleba. I'm trying to keep up with the number of languages that he can speak ja nie mogę nadążyć za wszystkimi językami, którymi on potrafi mówić. And now that he can sing a song in Farsi. A nawet jak widzimy potrafi zaśpiewać piosenkę po persku. Uh, his abilities are far exceeding my own when it comes to linguistics. Jeśli chodzi o jego umiejętności językowe, to daleko, daleko mnie przewyższa. Uh, but isn't it wonderful to uh, hear uh, of how other people in other countries struggle with uh, their faith. Czyż nie jest to niezwykłe, gdy słyszymy o naszych braciach, siostrach, którzy w różnych krajach toczą te naprawdę ciężkie boje, jeśli chodzi o wiarę? When I think about the struggles that that young man experienced uh, in Tajikistan. Myślę no. sobie o Which one? Iran. Iran. Myślę sobie właśnie o tym młodym człowieku, który w Iranie przechodził takie zmagania. The struggles that I have to deal with in my own country. W porównaniu z, z zmaganiami, które, z którymi ja się muszę mierzyć w moim kraju. Are insignificant compared to what he experienced. To, co ja przechodzę, wydaje się być niczym w porównaniu z tym, z czym on się musiał zmierzyć. So it's good to hear uh, the story behind the song. Więc dobrze jest poznać historię, która stoi za treścią tej pieśni. So that we can be humbled uh, in the way that we live within the freedoms that we have within our own countries. Co pomaga nam doceniać to, co mamy i też pokornie żyć w tej wolności, którą Bóg nam daje. All right, tonight we're going to be looking at the attribute of God's faithfulness. E, dzisiejszego wieczora przyjrzymy się atrybutowi wierności Boga. And I promise we'll only do one tonight. I obiecuję, że dzisiaj tylko skupimy się na tym jednym temacie. Last night you had a lot of information that was thrown at you. Y, zeszłego wieczoru bardzo dużo informacji zostało wam przekazanych. And uh, to deal with that much information can be overwhelming. I kiedy dostajemy tak dużo informacji, to czasami możemy czuć się trochę przytłoczeni. So tonight we need to take it a little more easy. Więc dzisiaj troszeczkę będzie łatwiej. So we'll just deal with one attribute. Zajmiemy się jednym atrybutem Boga. The attribute of faithfulness. Atrybutem Bożej wierności. So uh, let's begin just by thinking about uh, faithfulness itself. Zacznijmy od zastanowienia się, e, czym jest e, wierność. And thinking about the search for a faithful friend or a faithful, a faithful person. E, udajmy się w poszukiwanie wiernego przyjaciela albo wiernej osoby. And let me ask you a bunch of questions. I kilka e, pytań najpierw chciałbym wam zadać. Do you know any person who does exactly what they say they will do? Czy znacie choćby jedną osobę, która robi dokładnie to, co mówi? And that they'll do what they say they will do every time. I że robią dokładnie to, co powiedzieli, że zrobią za każdym razem. That they'll do it thoroughly and perfectly so that you never worry about it being done. I robią to, co robią dokładnie i perfekcyjnie, także jeżeli coś obiecają, to w ogóle nie musimy się martwić, że to zrobią. Wiemy, że tak będzie. And that they'll do it thoroughly and perfectly no matter what the circumstance. Co więcej, e, robią wszystko dokładnie i doskonale bez względu na to, jakie są okoliczności. Or they'll do it despite how they feel without change or excuse. I nawet ich złe samopoczucie nie ma na to wpływu Zawsze robią wszystko tak jak trzeba, bez żadnych wymówek. So that you can depend upon them and uh, who is 100% reliable all of the time. Także możemy na nich polegać zawsze, w każdym czasie, w 100%. If you have a person in mind, czy macie taką osobę na myśli? Może kogoś takiego znacie? You're a fortunate person. <laughs> Jeśli tak, to jesteście w nielicznym gronie szczęśliwych ludzi. Because this is an imaginary person. Ponieważ to jest taka wyimaginowana osoba. All you have to do is ask my wife how dependable I have been. Wystarczy, że zapytacie mojej żony, na ile ja jestem spolegliwy. In every area of my life. W każdej dziedzinie mojego życia. I have a friend. E, mam pewnego przyjaciela. And I've known him for about 50 years. Znam go od mniej więcej 50 lat. And he's dependable. I on jest spolegliwy. In a different way. Ale w inny sposób. You can count on him to always be late. Możesz liczyć na niego, że zawsze się spóźni. There was one time when my friend y, pewnego razu ten mój przyjaciel wanted to take me to a hockey playoff game. Miał mnie zabrać na mecz hokeja. Uh, we uh, in in Los Angeles we have the Los Angeles Kings. W Los Angeles mamy zespół hokejowy królowie Los Angeles. And they had gone for many years without making the playoffs. Oni e, przez wiele lat grali nie wchodząc do żadnych tam mistrzostw. But they had Wayne Gretzky now. Ale teraz wygrali taki e, konkurs nazwany Grecki. And I like Wayne Gretzky. Jak? Sportowca, Wayne Gretzky. Wyman Grecki, to jest taki najbardziej znany kanadyjski, A. polskiego pochodzenia hokeista i jego imieniem była ta impreza okraszona. No widzicie, ja nie mam pojęcia o hokeju, ale tu bracia więcej pomagają. <laughs> And so I was excited to go and watch Wayne Gretzky play in the playoffs for the team that I liked. Więc y, miałem okazję pójść na to właśnie rozgrywki i sam Grecki miał tam grać. And he said, we need to be down at the stadium early. I on powiedział, że musimy wcześniej pojawić się na stadionie. And so I need you to be at this one spot in Los Angeles at 5 o'clock for me to pick you up. Więc e, umówiłem się z nim, że e, o 5 godzinie ma być w konkretnym miejscu w Los Angeles i miałem go samochodem zabrać. So I had my doubts that he would be on time. Ale wątpiłem, że on będzie tam na czas. But I had my wife take me to the spot five to ten minutes before the time he was supposed to be there. I poprosiłem żonę, żeby zawiozła mnie tam do tego miejsca, gdzie się umówiliśmy, 5 czy 10 minut wcześniej, zanim mieliśmy się spotkać. I did not want to be late for the face off. Ja nie chciałem się spóźnić na ten mecz. And so we were there waiting and the 5 o'clock came. Więc y, byliśmy tam na czas, czekamy, przychodzi piąta godzina. And my friend was not there. I mówi, mojego przyjaciela nie ma. And 5:05 już 5 po 5 my friend was not there. I jego dalej nie ma. At 5:15 15 po piątej, my friend was still not there. Nadal go nie było. 5:20 20 po 5 5:25 25 po 5:30 5:30 Finally at 5:35 he showed up końcu 5.35 przychodzi. Now, how do you think I was feeling at that moment? Jak myślicie, się czułem w tym momencie? I had dropped many things that I was supposed to do that day in order to be there on time, in fact, before the time that he had appointed. Zostawiłem wiele rzeczy, żeby być tam na czas i nawet byłem przed czasem. Because he didn't just tell me one time to be there at 5 o'clock. Ponieważ on ze mną się umówił, żebym tam był o piątej. He spent five minutes telling me how important it was going to be to be at there at five o'clock for him to drive us down to the station. Przez pięć minut mi tłumaczył, jak to ważne, żebyśmy byli tam o piątej, ponieważ inaczej spóźnimy się na stadion. But I was a guest ale ja byłem zaproszony przez niego. And I was getting to go to a playoff game for free. I za darmo mogłem iść na, taki, e, na takie wydarzenie sportowe. So I just smiled as I got in the car and Więc po prostu się uśmiechnąłem, gdy wsiedliśmy do samochodu. Listen to the reason why he was 35 minutes late. I słuchałem jego powodów, dla których on z 35 minut się spóźnił. We're still friends. Nadal jesteśmy przyjaciółmi. And this happened 15 or 20 years ago. I to zdarzyło się 15 czy 20 lat temu. But it serves to illustrate the point. Ale to tylko pewna ilustracja. Finding somebody who does exactly what they will say they do. Znaleźć kogoś, kto zrobi dokładnie to, co mówi, że zrobi. Thoroughly and perfectly, regardless of the circumstance. Dokładnie, bez względu na to, jakie są okoliczności. Is a figment of our imagination to często jest tylko nasze wyobrażenie. Yesterday we looked at the attribute of truthfulness. Wczoraj przyglądaliśmy się Bożemu atrybutowi wierności. Faithfulness is closely tied in with truthfulness. Wierność, y, czyli prawdomówności. Wczoraj mówiliśmy o prawdomówności, a wierność jest ściśle związana z prawdomównością. We defined truthfulness yesterday wczoraj e, zdefiniowaliśmy prawdomówność as one who defines a standard and then keeps that standard. W odniesieniu do Boga, który definiuje standard i następnie utrzymuje go, czyli żyje zgodnie z tym, co zdefiniował. And yesterday we said this explains why Yahweh hates lying. I wczoraj powiedzieliśmy, dlaczego to wyjaśnia Y, powód, dla którego Bóg Jahwe nienawidzi kłamstwa. When we looked at Proverbs 6 verses 16 through 19 yesterday, y, patrzyliśmy na fragment z Księgi Przypowieści, szóstego rozdziału, od 16 do 19 wiersza. We saw that Yahweh hates seven things. I widzieliśmy tych siedem rzeczy, których Jahwe nienawidzi. And two of those items were lying. I dwie z tych rzeczy były związane z kłamstwem. But if we look at Proverbs 12:22, a jeśli spojrzymy na Księgę Przypowieści 12 rozdział, we have wiersz very, 22, we have a very clear definitive statement about how God feels about lying. Mamy tutaj bardzo takie definitywne stwierdzenie, jak Bóg patrzy na kłamstwo. Lying lips are an abomination to Yahweh, but those who deal faithfully are his delight. Wargi kłamliwe są ohydą dla Jahwe, lecz ci, którzy postępują uczciwie, są jego przyjemnością. Isn't it interesting to see in this verse? Czyż nie jest to ciekawe, patrząc na ten wiersz? How truthfulness and faithfulness are closely tied together. Jak prawdomówność i wierność są ze sobą blisko związane. Uh, and it's also closely aligned with, or truthfulness is closely aligned with faithfulness using the following equation. E, prawdomówność jest ściśle związana z wiernością, e, także możemy przedstawić je w takim równaniu. And we saw this yesterday as well. Wczoraj również o tym mówiliśmy. Truthfulness plus immutability equals faithfulness. Prawdomówność plus niezmienność równa się wierność. If you are faithful, you keep your promises. Jeśli jesteś wierny, dotrzymujesz swoich obietnic. Yahweh keeps his promises. Jahwe dotrzymuje swoich obietnic. And in over 7500 instances we find in scripture that Yahweh keeps his promises. W Piśmie Świętym znajdujemy około 7500 Bożych obietnic, którym Bóg jest wierny. So what is faithfulness? Czym więc jest wierność? And I want to look at the concept behind the word that is translated in the scriptures as faithful. Chcę spojrzeć na te koncepcje, które ukrywają się za znaczeniem słów, których Pismo Święte używa w odniesieniu do wierności the Greek word that's used in the New Testament and in the Septuagint of the Old Testament. Greckie słowo, które występuje w Nowym Testamencie i w Septuagincie, czyli greckim przekładzie Starego Testamentu, is properly translated faith, y, jest właściwie tłumaczone jako wiara. But it means a firm persuasion or confidence. I to słowo oznacza takie stanowcze przekonanie, albo zaufanie. This word is translated several different ways in the New Testament. I to słowo na różny sposób jest tłumaczone w Nowym Testamencie. Because the word is a rich word in the Greek language. Jest to bogate słowo w języku greckim. And so you'll see it variously translated as belief or trust or assurance. A więc możemy znaleźć tłumaczenie tego greckiego słowa jako wiara, ufność czy pewność. But there's one word that I uh, like and use to give the idea of what this word in the Greek means. Jest jedno szczególne wyrażenie, którym ja lubię posługiwać się w odniesieniu do znaczenia tego słowa. And in the English it's the word conviction. W języku angielskim to słowo conviction, czyli po polsku przekonanie. The word conviction is more than wishful thinking. Y, to jest coś więcej niż tylko takie mm, domniemywanie. It's a confidence that it is going to take place or happen. To jest przekonanie, że coś się wydarzy. So if you're placing confidence in someone or something. Więc jeśli pokładamy ufność czy zaufanie w kimś lub w czymś, you're basically confident that that person or thing is reliable and trustworthy and able to keep a commitment. To znaczy, że jesteśmy pewni, że ta osoba lub rzecz jest godna zaufania, wiarygodna i zdolna do dotrzymania danych zobowiązań. You're all exhibiting confidence or conviction or faith right now. Wszyscy, jak tu jesteśmy, w tym momencie wyrażamy pewną dozę zaufania. You're sitting on a chair. Siedzimy na krzesłach. And you are confident that you're going to be sitting at that chair during this lecture. I jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie siedzieć na tych krzesłach przez cały wykład. You're not checking it every five seconds in order to make certain that it is still able to hold the weight of your body. Nie sprawdzamy co 5 sekund, czy to krzesło daje radę utrzymać ciężar naszego ciała. And as I was watching you come in and sit down. I gdy przyglądałem się, jak wchodziliście i jak siadaliście na tych krzesłach, none of you shook the chair or pushed the chair to make certain that it was still going to hold your weight. Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek z was y, próbował, naciskał to krzesło, upewniał się, że ono ma możliwość utrzymania waszego ciała. You just sat down convinced that it was going to hold the weight, whatever your pounds or your kilograms are. Z ufnością usiedliście na tych krzesłach, wierząc, że one poradzą sobie z waszą wagą, ile byście nie mieli kilogramów. Look at how subtly our faith expresses itself in everyday life. A więc y, widzimy, że nasza wiara każdego dnia na różne sposoby się przejawia, w różnych sytuacjach. And yet when we think about faith or faithfulness, a jednak gdy myślimy o wierze czy o wierności, I think most of us still have the idea that faith is wishful thinking. Y, wielu z nas y, no, ma takie czasami koncepcje, że wiara to jest y, takie no, domniemanie, że coś będzie miało miejsce czy ma miejsce. That was an accident. You can see that my Bible is um, needing repair. <laughs> Jak widzicie, moja Biblia wymaga naprawy z powodu wypadków. It, this happened in, in the first stop in Portugal. To już się wydarzyło podczas naszego pierwszego e, przystanku w Portugalii. So the first thing I'm going to do is repair this Bible. Więc pierwszą rzecz, którą będę musiał zrobić po powrocie do domu, to naprawić tę so front of you. Żebym znowu jej nie upuścił tak jak zrobiłem przed wami. Ah, Chciałbym, żebyście wiedzieli, że z wielkim szacunkiem podchodzę do tej księgi. And I can remember my first trip into the former Soviet Union. Pamiętam swoją pierwszą wyprawę do byłego Związku Radzieckiego and I was about to share the gospel with about 700 teachers who were non-believers. I miałem okazję przemawiać do grona 700 nauczycieli, którzy nie byli wierzący. And I was looking for a place to sit down in order to go over my notes. I szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym usiąść i przejrzeć notatki. And I couldn't find a chair because there weren't any chairs in the building except in the auditorium i nie mogłem znaleźć żadnego krzesła, ponieważ nie było tam żadnych y, krzeseł poza tym miejscem spotkania. So I sat down in a suit on the steps, a dirty floor that hadn't been swept. Więc y, w garniturze usiadłem na takich brudnych schodach, które nie były sprzątane. And I put my Bible next to me on the step. I położyłem Biblię obok siebie na schodach. And a key lady came out. I przyszła pani z kluczami. And started scolding me in Russian. I zaczęła na mnie krzyczeć po rosyjsku. And I had no idea what she was saying. I ja nie miałem pojęcia, co ona mówi. So I just smiled, nodded my head. Więc się uśmiechałem i kiwałem głową. And so she picked, she pointed to my Bible on the step. A ona pokazywała palcem na tą Biblię, która leżała na schodach. And I picked it up and I said, yes, yes, Bible. I ja podniosłem ją i mówię, tak, tak, Biblia. But all I got was a scold and a finger a ona mi pogroziła palcem. And she went back into her room, and I put the Bible back down on the step next to me because I was a little tired. I ona poszła do swojego pokoju, a ja znowu tą Biblię położyłem na schodach, bo byłem zmęczony. And she brought a chair out of her office. I ona przyniosła ze swojego biura e, jakieś krzesło. And so I thought, boy, she's really kind to me for being a Christian. I pomyślałem, o, ona jest naprawdę miła dla mnie, że jestem chrześcijaninem. And I started to sit down in the chair. I chciałem usiąść na tym krześle. And she pushed me out of the way. A ona mnie odepchnęła. She took my Bible and put it in the chair. Ona wzięła Biblię i położyła na krześle. And it, it showed me how respectful people hold this book, even if they don't believe it. I to pokazało mi, jak ludzie z jakim szacunkiem podchodzą do tej księgi, nawet jeśli w nią nie wierzą. So, now let's get back into the point of the message. Więc wracamy teraz do naszego tutaj rozważania. <coughs> By the way, that's not COVID. Przy okazji ten mój kaszel to nie COVID. Okay, I had to get a negative test in order to get into the country. Musiałem e, zrobić test i mam negatywny test, inaczej by mnie nie wpuścili do waszego kraju. It's just old age cough. To po prostu kaszel starego człowieka. But now back to the message. A więc wracamy do naszego rozważania. I think most of us when we think about faithfulness, większość z nas, gdy myślimy o wierze czy wierności, or when we think about faith, yeah. that we are wishing and hoping something to be true rather than firmly convinced that it is true. Najczęściej e, jest to związane z naszą nadzieją, że coś się stanie, z naszym życzeniem, żeby coś się stało, niż przekonaniem, że coś się stanie. I've heard people say, I hope heaven is real. Słyszałem nieraz, jak ludzie mówili, mam nadzieję, że niebo rzeczywiście istnieje. What they ought to be concerned is whether hell is real or not. A raczej powinni się zastanawiać, czy piekło jest prawdziwe, czy też nie. But there's a verse that should be convicting for all of us. It's found in the book of Hebrews. Ale jest wiersz z listu do Hebrajczyków, który powinien być e, takim wierszem, który sobie weźmiemy mocno do serca. And that's Hebrews chapter 11 verse 1. E, list do Hebrajczyków rozdział 11, wiersz pierwszy. This is not a verse that teaches us to have wishful thinking. To nie jest wiersz, który mówi że mamy mieć tylko jakąś mglistą nadzieję. This is a verse that tells us that we should have conviction about the place that we believe is there in eternity. Raczej jest to wiersz, który wzywa nas do takiego głębokiego przekonania, że te rzeczy, o których mówimy w wieczności, są prawdziwe i rzeczywiste. Verse 1 says, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy, przekonaniem o rzeczach niewidzialnych. There is not one wishful word in the first verse. W tym wierszu nie ma jakiejś mglistej nadziei. The words that are used here, ale słowa, które tutaj są użyte, talk about having something that is uh, to have confidence in something that is real raczej czytamy tutaj o pewności e, rzeczy, które są rzeczywiste. And that we have confidence in something that we have never seen. Chociaż ta pewność dotyczy rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy. And so the reason that you make the decisions to live to the glory of God in this life, a więc e, decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, aby żyć dla Bożej chwały, are based on the conviction that you believe that there is a God whom you've never seen, opierają się na głębokim przekonaniu, że jest Bóg, którego nigdy nie widzieliśmy. And he is going to bring you into his presence, a place where you have never been. I że on zabierze nas do swojej obecności, do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy do tej pory. Faith is not something that you're hoping is true. Wiara nie jest y, czymś, co mamy nadzieję tylko, że jest prawdą. Faith is a confidence that what you're putting your confidence in is real and is uh, going to happen. Raczej wiara jest głębokim przekonaniem, y, że to, w co wierzymy, jest prawdziwe lub też, że będzie miało miejsce, że się wydarzy. Yesterday we learned that God does not lie. Wczoraj przyglądaliśmy się tej prawdzie, że Bóg nie kłamie. And I, I just think the contrast with Allah is great at this point. I myślę, że kontrast między Bogiem Jahwe a Allahem jest ogromny. Because the Quran says that when he wants to, Allah will lie, when he serves his purposes. Ponieważ Koran mówi nam, że jeśli Allah uzna za słuszne, to będzie kłamał, jeżeli to w jakikolwiek sposób będzie mu potrzebne. But we learn that God, since he does not lie, is a God who can be trusted. Natomiast nasz Bóg wiemy, że nigdy nie kłamie i dlatego możemy mu zawsze ufać. And we learned this in Hebrews 6 yesterday and in Numbers 23. I patrzyliśmy wczoraj na list do Hebrajczyków, też szósty rozdział i Księgę Liczby, 23 rozdział. But because God does not lie and can be trusted, ponieważ Bóg nie kłamie i możemy mu ufać, he is reliable. Jest spolegliwy. And this is emphasized in Psalm chapter 12 verses 6 and 7. I to jest bardzo mocno podkreślone w Psalmie 12 w wierszu 6 i 7. It says the words of Yahweh are pure words as silver tried in a furnace on the earth, refined seven times. W naszym przekładzie siódmy i ósmy wiersz. Słowo Jahwe, słowa Jahwe są słowami czystymi, srebrem wytopionym w glinianym piecu, siedmiokrotnie oczyszczonym. You, Yahweh, will keep them, that is, you will keep your word. Ty, Jahwe, będziesz ich strzegł, czyli swojego słowa. You, you will preserve him from this generation forever zachowaj nas od tego rodu na wieki. If you put your trust in Yahweh, Yahweh says you can be confident and uh, to rely on Him. Yahweh mówi, jeśli położysz swoją ufność we mnie, to możesz być pewien, że ja Ciebie nie zawiodę. And because God is truthful and therefore faithful, i jako, że Bóg jest e, wierny i prawdomówny, Our ability to trust Him is based upon His faithfulness. Nasza możliwość ufania Mu opiera się na Jego wierności. He tells us in Proverbs 3:5. Mówi nam w Księdze Przypowieści w trzecim rozdziale i piątym wierszu. To trust Him. Aby ufać Mu. It says, trust in Yahweh with all your heart. Czytamy tutaj, zaufaj Jahwe z całego swojego serca. And do not lean on your own understanding. I nie polegaj na swoim własnym rozumie. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Na wszystkich swoich drogach pamiętaj o nim, a on będzie prostował twoje ścieżki. I, I wish that I was doing this 100% of the time. Chciałbym y, zawsze y, robić to, co tu jest napisane w 100% w moim życiu. Uh, but my life is made up of trusting Him and then not being so certain. Ale niestety muszę powiedzieć, że moje życie w wielu przypadkach nie polegało na całkowitym zaufaniu. Czasami mu ufałem, a w innych przypadkach niestety nie. Although my trust in him now compared to what it was 50 years ago is much greater and much stronger. Chociaż jestem wdzięczny Bogu za to, że dzisiaj Moja ufność co do Boga i Jego słowa jest daleko mocniejsza niż była 50 lat temu. But if God was not reliable and faithful, ale gdyby Bóg nie był spolegliwy i wierny, then this would be an empty um, proverb. To to byłyby takie puste słowa tej przypowieści. Because if we if God failed us one time in his keeping of his word, gdyby Bóg chociaż raz zawiódł nas w dotrzymaniu danego nam słowa, how could we trust him as the proverb is telling us to do? Jakże moglibyśmy ufać mu, do czego wzywa nas e, ten fragment z przypowieści? The faithfulness of God is the basis for David's gratitude in 2 Samuel. Wierność Boga jest podstawą wdzięczności Dawida, o której czytamy w drugiej księdze Samuela. In 2 Samuel 7. W drugiej księdze Samuela w siódmym rozdziale. David wants to build God a house. Czytamy o tym, jak Dawid chciał wybudować Bogu dom. David is concerned that God has been dwelling in a tent for so long. Dawid y, przejmuje się tym, że Bóg od tak dawna mieszka w namiocie. And he wants to build him a stone house that would bring him greater honor and glory. I dlatego Dawid chce zbudować Bogu dom z kamienia, który przyniesie mu chwałę. And uh, God says, "No, you're not going to build this house for me." Ale Bóg mówi do Dawida: "Nie, ty nie zbudujesz mi domu. You're a warrior, a man of blood. Jesteś żołnierzem, człowiekiem splamionym krwią. I want a man of peace who is going to be your son to build me this house that you want to build. Natomiast ja chcę, żeby mój dom był zbudowany przez człowieka pokoju, dlatego twój syn zbuduje mi dom. In 2 Samuel 7 God says, you have a good idea. Drugi, druga księga Samuela, siódmy rozdział, Bóg mówi do Dawida, miałeś dobre pragnienie. But the honor of fulfilling this desire is going to be your son and not yourself ale honor budowania mojego domu przypadnie Twojemu synowi, a nie Tobie. And yet uh, God says, I am going to promise that one of your heirs is going to sit on the final throne of the kingdom of God. Ale Bóg daje Dawidowi obietnicę, że jeden z jego potomków zasiądzie na tronie Bożego Królestwa. And David can't believe all the honor that is being thrown at him by God in the midst of his unfaithfulness in the past. I Dawid wręcz nie może uwierzyć, że Bóg obdarza jego i jego ród tak wielką, e, tak wielkim honorem, pomimo tego, że Dawid okazał się wiele razy niewierny. God is promising to David that his son will build the house that he wants to build. Po pierwsze, Bóg obiecuje, że jego syn zbuduje Bogu dom, który Dawid chce zbudować. And that David's lineage is going to survive to uh, be able to put a man on the eternal throne of the kingdom of God. Ale więcej, e, ród Dawida przetrwa tak iż jego potomek zasiądzie na wiecznym tronie Bożego Królestwa. And so then beginning in verse 18 of chapter 7. Więc poczynając od wiersza 18, e, siódmego rozdziału, David begins to praise God. Dawid zaczyna wielbić Boga. And near the very end in verse 28. I pod koniec tego rozdziału, 28 wiersz, we read this. Czytamy takie słowa. And now, O Adonai God, you are God and your words are true and you have promised this good thing to your servant. A teraz, Panie, Jahwe, ty jesteś tym prawdziwym Bogiem, a Twoje słowa są prawdą i Ty zapowiedziałeś swojemu słudze całe to dobro. When he says your words are true, kiedy Dawid mówi, że Twoje słowa są prawdą, the promises that God has made have not taken place yet. Obietnice, które Bóg mu złożył, jeszcze się nie ziściły. The house is going to be built in the future jego dom ma być dopiero zbudowany w przyszłości. And far in the future is going to be someone from the line of David who will sit on the eternal throne of God in the kingdom. A dopiero daleko, daleko w przyszłości będzie ten potomek Dawida, który zasiądzie na tronie w wiecznym Bożym Królestwie. And so when he says your words are true, więc kiedy Dawid mówi twoje słowa są prawdą. David is really saying you're going to be faithful to bring your your word to fruition. Dawid mówi: "Wiem, że będziesz wierny y, w wypełnieniu twojego słowa, że one rzeczywiście się ziszczą." But I want us to go to Deuteronomy chapter 7 and look at verse 9. Przejdźmy jeszcze do piątej księgi Mojżeszowej. siódmego rozdziału, wiersz dziewiąty. Because this is a fun note on something that I mentioned briefly yesterday. Ponieważ to jest taka ciekawa uwaga w odniesieniu do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Verse 9 says, Know therefore that Yahweh your God is God, and that He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of those who love Him and keep His commandments. E, czytamy tutaj, że Jahwe, e, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym, tym, który dochowuje przymierza i łaski kochającym Go i przestrzegającym Jego przykazań do tysiącznego pokolenia. I want to focus on that word faithful. Chcę skupić się na tym słowem wierny. Because the word in the Hebrew is amen. Ponieważ w języku hebrajskim to słowo wierny znaczy, to jest słowo Amen. God is the Amen God, the faithful God. A więc Bóg jest Bogiem Amen, jest Bogiem wiernym. And like I said yesterday, I tak jak wczoraj powiedziałem, when we say Amen, kiedy my mówimy Amen, we're really saying, God, be faithful to do your will with my requests. Wtedy mówimy jakby, Boże, bądź wierny w y, wypełnieniu tego, co jest Twoją wolą w odniesieniu do mojej prośby. I I chciałbym jeszcze podkreślić jedno słowo w tym wierszu. It's the word love. Słowo kochać. It says, you keep your covenant of love for a thousand generations to those who love him. Czytamy tutaj, że Bóg zachowuje swoje przymierze miłości do tysiącznego pokolenia tych, którzy Go kochają. That word in Hebrew is chesed. Po hebrajsku to słowo brzmi chesed. And that is a very important word in the Old Testament. To jest bardzo ważne słowo, które znajdujemy w wielu miejscach Starego Testamentu. Because it describes a covenantal love ponieważ to słowo odnosi się do miłości związanej z przymierzem. A promise that's made that will be fulfilled. Jest to obietnica, której Bóg jest wierny, by, jej, by, ją, by ją wykonać. And by the way, he's making this in the context to the nation of Israel. I e, kontekst tej, tej Bożej obietnicy jest kontekstem przymierza z narodem izraelskim. And so it's pointing out that even though God is working through the church to carry out his program today. Więc chociaż nawet dzisiaj widzimy, że Bóg realizuje swój plan przez Kościół, as it indicates in Romans 9 through 11, God is not done with the Jews and will fulfill his promise covenantal love to them in the future. To list do Rzymian, rozdziały od 9 do 11 naucza nas, że Bóg nadal pozostaje wierny temu przymierzu, które zawarł z ojcami, czyli z narodem izraelskim. So let's look at some ways that we should be confident in the faithfulness of God. Spójrzmy więc e, na różne przykłady tego, w jaki sposób my mamy doświadczać Bożej wierności. In the first place I want to take you is 1 Corinthians 1:9. Najpierw otwórzmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i wiersz dziewiąty. Here we have Paul at the beginning of his letter to the Corinthians. E, apostoł Paweł rozpoczyna e, pisanie pierwszego listu do Koryntian. Giving an opening prayer in verses 4 through 9. E, otwierając ten list dziękczynną modlitwą, wiersz, zapisaną w wierszach od 4 do 9. Where he's sharing his gratitude to God for his salvation. I w tej modlitwie apostoł Paweł wyraża swoją wdzięczność Bogu za dzieło zbawienia. And here in verse 9, i tutaj w wierszu 9, he describes God as the faithful God. Opisuje Boga jako wiernego Boga. He says God is faithful. Mówi wierny jest Bóg. Through whom you were called into fellowship with his son Jesus Christ our Lord. Przez którego zostaliście powołani do wspólnoty Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. This is an indication that it is God who calls us to be a part of His family, not us uh, seeking to enter into His family. A więc w tym fragmencie apostoł Paweł podkreśla wierność Boga, który nas włączył do swojej rodziny, a nie podkreśla nasze poszukiwanie Go, czy nasze pragnienie, by wejść do Bożej rodziny. And Paul is saying that God will be faithful to keep us in his family and deliver us into the presence of God in the future. A Paweł tutaj podkreśla wierność Boga w zachowaniu nas w Jego rodzinie i umożliwieniu nam wejście do Jego wiecznej obecności. Yeah, Paul cements this idea in another writing of his. Y, Paweł w różnych innych pismach jeszcze bardziej y, ugruntowuje to twierdzenie. In 1 Thessalonians chapter 5 w pierwszym liście do Tesaloniczan y, w piątym rozdziale and in verse 24 w wierszu 24 he says faithful is he that is God who calls you and he that is God also who will bring it to pass. Paweł mówi wierny jest ten, który was powołuje, czyli Bóg i On też jest wierny i, i dokona tego. Should you worry that you're not doing enough to maintain your salvation? Czy powinieneś martwić się tym, że nie robisz wystarczająco dużo, e, by utrzymać swoje zbawienie? And the answer is no, you shouldn't worry. Odpowiedź brzmi nie, nie powinieneś się martwić. Because the truth is you can't do enough to maintain your own salvation. Bo prawda jest taka, że nie możesz zrobić wystarczająco dużo, żeby zachować swoje zbawienie. But in verse 24, ale tutaj w wierszu 24 Paul is saying that God is faithful. Paweł mówi, że Bóg jest wierny. To deliver you into eternity into the presence of God. Aby dokonać wszystkiego, co jest niezbędne, byś wszedł do wiecznej Bożej obecności. And Paul reiterates this again in 2 Timothy. Paweł ponownie mówi coś podobnego w drugim liście do Tymoteusza. In chapter 2. W drugim rozdziale. Specifically in verse 13. Szczególnie w wierszu 13. But this is part of the first creed of the church that begins in verse 11. To jest e, fragment takiego pierwotnego wyznania wiary Kościoła, które rozpoczyna się w wierszu 11. in verse 11 it says, it is a trustworthy statement, for if we died with him, we will also live with him. Wiersz 11 zaczyna się od stwierdzenia wiarygodne to słowo, bo jeśli wspólnie z nim umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy. And how do you die with Christ? W jaki sposób umieramy w Chrystusie? Well, Galatians 2:20 Galacjan 2:12 tell us that if we believe that Jesus died in our place for our sins. 2:20 mówi, że jeśli Jezus umarł za nas e, w nasze miejsce, then it's as if we were crucified with Christ on the cross. To oznacza, że my razem z nim umarliśmy, gdy on został ukrzyżowany na krzyżu. And in verse 12 it says, If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he will deny us. Tutaj e, w liście do Tymoteusza w 12 wierszu, w drugim rozdziale czytamy, że jeśli wytrwamy z nim, będziemy królować z nim, a jeśli się go zaprzemy, on się nas zaprze. And then verse 13. I następnie wiersz 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Jeśli przestajemy być wierni, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie nie może się zaprzeć. He is the faithful one. On jest wierny. And it's his faithfulness that keeps us. I to jego wierność zachowuje nas. Uh, it's interesting to see that God's faithfulness is embedded into the character of Jesus. To jest też e, ciekawe, jak Boża wierność jest wyryta w charakterze Pana Jezusa. This is found in Revelation chapter 1. O tym e, możemy przeczytać w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. John is beginning uh, his the writing of this prophecy. Jan e, rozpoczyna pisanie tego proroctwa. And he is introducing himself in verse 4 czwartym wierszu siebie przedstawia into the seven churches to whom he is writing. Siedmiu zborom, do których pisze. John to the seven churches that are in Asia. Jan do siedmiu zgromadzeń, które są w Azji. Then his blessing to the churches, grace to you and peace przekazuje im błogosławieństwo, mówi łaska wam i pokój. Not from John the apostle, nie od Jana apostoła, but from him who is and who was and who is to come. Ale od tego, który jest, który był i który nadchodzi. And from the seven spirits who are before his throne. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. And verse 5 and 5, from Jesus Christ the faithful witness i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. Why is Jesus called the faithful witness? Dlaczego Jezus jest nazywany wiernym świadkiem? Because he was a faithful witness of the the word and the thoughts of God during his earthly ministry. Ponieważ w czasie jego ziemskiej służby był wiernym świadkiem Bożych myśli i Bożych słów. You remember that uh, he was confronted by some teachers uh, of the law. Pamiętacie, że był konfrontowany przez znawców prawa. And he should stop saying that he is the son of God and he should stop uh, uh, proclaiming that what he does is as the son of God. I oni sprzeciwiali mu się i mówili, że nie powinien twierdzić, że jest synem Boga i że to, co robi, potwierdza jego synostwo. And he says, if I did that, I would be a liar. A Jezus mówi, gdybym miał zaprzestać to mówić, to byłbym kłamcą. He needed to be faithful to the calling of God in his life, which was to proclaim the message of God and do the work of God on the cross. Jezus był wierny temu, co Bóg mu powierzył, czyli aby zwiastował prawdę Bożą i aby oddał swoje życie w dziele krzyża. But if we go to the very end of Revelation, kiedy otworzymy ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, it's interesting to see how faithfulness is embedded in the character of Christ again. Ponownie widzimy tutaj, jak wierność jest widoczna w charakterze Jezusa. Go to chapter 19 and look at verse 11. Otwórzcie 19 rozdział objawienia i spójrzcie na wiersz 11. The tribulation is coming to a close okres ucisku kończy się. It's about to end when Jesus appears on the scene. I Jezus pojawia się na scenie. And it says in verse 11, I w wierszu 11 czytamy: I saw heaven open and behold a white horse. Oto zobaczyłem otwarte niebo i oto biały koń. And he who sat upon it is called faithful and true. A ten, który siedział na nim, nazywa się wierny i prawdziwy. See how faithfulness is embedded in the character of Christ. Zobaczcie jak wierność jest y, wyraźnie przedstawiona w charakterze Jezusa. In the same way faithfulness is embedded in in the character of God. Tak samo jak y, wierność jest wyraźnie wpisana w charakter Boga. So what are some practical implications of God's faithfulness in our life? Jakie więc y, są praktyczne skutki wierności Boga, jeśli chodzi o nasze życie. Well, the first way I want to look at is found in 1 Corinthians 10. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest zapisana w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale. In verse 13. Wiersz 13. And if you haven't memorized this, this is a good verse to memorize. Jeśli jeszcze tego wiersza nie nauczyliście się na pamięć, to jest to dobry wiersz do nauki. It says, No temptation has overtaken you, but such as is common to man. Czytamy, że jeszcze nie przyszła na nas żadna próba z wyjątkiem takich, które przychodzą na wszystkich ludzi. And God is faithful. Bóg jednak jest wierny. Who will not allow you to be tempted beyond what you're able, but with the temptations will provide a way of escape. On nie dopuści, abyśmy byli wystawieni na próbę ponad nasze siły, ale wraz z próbą da też wyjście, abyśmy mogli ją przetrwać. God is faithful not to allow temptation to be greater than what we can overcome. Bóg jest wierny i nie dopuści do tego, byśmy byli kuszeni ponad nasze siły i byśmy nie byli w stanie zwyciężyć w tych pokusach. I didn't always see that when I was a younger Christian. Nie bardzo to rozumiałem, będąc młodym chrześcijaninem. But as I've grown in my walk with the Lord, ale wzrastając w moim poznaniu Pana, I've seen the practical escape hatches that God gives in order to prove his faithfulness in this verse. W wielu sytuacjach doświadczyłem tych sposobów Bożej, Bożego ratunku i ucieczki z pokus, w których się znajdowałem, więc Bóg okazał się wierny temu, co jest w tym wierszu. And so when we're facing a point of decision, a więc gdy stoimy w naszym życiu przed jakąś trudną decyzją, where the easy way is to just succumb to the temptation. I y, mamy wybór łatwiejszy, by poddać się pokusie. We need to remember this verse. Musimy pamiętać, co jest napisane w tym wierszu. And ask God for the direction to show us the way uh, to avoid the temptation. I prosić Boga, by pokazał nam, e, w jaki sposób możemy uciec przed tą pokusą. But there's another way that God's faithfulness is seen. Jeszcze w inny sposób widzimy e, Bożą wierność. And that's found in 2 Corinthians chapter 1 verse 18. O tym możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wiersz 18. The verse reads, but as God is faithful, our word to you is not yes and no. Paweł mówi, że tak jak, Bóg, tak jak Bóg jest wierny, tak też nasze słowo, które kierujemy do was, nie jest jednocześnie tak i nie. What is Paul saying? A więc co Paweł mówi? Paul is talking about his plan to come and visit the Corinthians. Paweł tutaj mówi o swoich planach związanych z jego wizytą w Koryncie. And that he wanted to come visit them and uh, it, it appears that he might not be able to do it. Paweł pragnął ich odwiedzić, ale wyglądało na to, że nie uda mu się. But he says, my intention is to come and visit you in Corinth. Ale mówi, moje pragnienie, moja intencja jest taka, by was odwiedzić w Koryncie. And I'm telling you this uh, because while it doesn't look like I'm going to be there, ale mówię to dlatego, że wygląda na to, że nie uda mi się do was dotrzeć. I am making a promise to you that I intend to fulfill in the same way that God fulfills his promises and shows himself faithful in other ways. Moja obietnica, mówi Paweł, jest oparta na moim pragnieniu odwiedzenia was. To nie jest tak, że mówię coś i nie zamierzam tego robić. Tak samo jak Bóg, kiedy coś mówi, to ma zamiar zrobić to, co mówi, że zrobi. So, in 1 Corinthians God limits our temptation, and He's faithful to limit uh, the, uh, the strength of the temptation in our lives. W pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale czytaliśmy o tym, jak Bóg ogranicza nasze pokusy i jak okazuje nam wierność w sytuacjach, gdy jesteśmy kuszeni, aby sobie z nimi poradzić. And in 2 Corinthians, natomiast w drugim liście do Koryntian, our understanding of God's faithfulness should be an example for the way that we conduct our lives. Y, Boża wierność jest dla nas wzorcem, na którym my powinniśmy budować nasze życie i sami być wierni temu, co mówimy. But there's a third practical implication of the faithfulness of God. Mamy jeszcze kolejny praktyczny wymiar y, wierności Boga. And this is found in 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. O tym y, możemy przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan w trzecim rozdziale i trzeci wiersz. It says the Lord is faithful and he will strengthen and protect you from the evil one. Czytamy tutaj a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Should we ever fear that the enemy, Satan, has any power or authority over us? Czy kiedykolwiek powinniśmy się bać, że szatan może w jakikolwiek sposób przejąć władzę nad nami? And Paul is telling us, no, we shouldn't have any fear at all of him, because God is faithful to protect us from him. Paweł mówi, nie, nie powinniśmy się obawiać, ponieważ Bóg jest wierny i będzie nas strzec od złego. And then if we go to 1 Peter chapter 4 verse 19. Jeśli otworzymy pierwszy list Piotra, e, czwarty rozdział, wiersz 19. And 1 Peter is a book that tells us how to deal with suffering or persecution. A cały pierwszy list Piotra zajmuje się problemem cierpienia i prześladowań, jak sobie w pośród nich radzić. In verse 19 he says that if you are being persecuted, God is near to you. A 4,19, 1 Piotra 4,19 mówi nam, że Bóg jest blisko nas i jest wierny, by pomóc nam, gdy doświadczamy różnych cierpień. In other words, you're not alone. He's not going to make you endure that uh, in a singular way. Innymi słowy, Bóg mówi, że nie zostawia nas samych, gdy cierpimy i to nie jest tak, że sami musimy stawiać czoło cierpieniu. In verse 19 it says, therefore let Those also who suffer according to the will of God entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Czytamy tutaj, dlatego też ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech wiernemu Stwórcy powierzają swoje dusze w czynieniu dobra. So if any of us ever have to go through persecution, jeśli ktokolwiek z nas będzie musiał przechodzić jakieś prześladowania, The admonition is to entrust yourself to God or to look to God. Wezwanie skierowane do nas jest takie, byśmy zaufali Bogu, powierzyli się w tych sytuacjach Bogu. And we should be praying, Lord, help me to sense your presence during this persecution and help me to endure with your strength. I wtedy winniśmy się modlić, Boże, daj mi odczuwać Twoją obecność ze mną w tym cierpieniu i pomóż mi y, nabrać w Tobie siły, żeby stawić czoła temu cierpieniu. I think the most important uh, practical implication of the faithfulness of God is found in 1 John. Myślę, że najważniejsze praktyczne skutki wierności Boga widzimy w pierwszym liście Jana, y, w pierwszym rozdziale. we go to 1 John chapter 1 verse 9. Otwórzcie proszę pierwszy list Jana pierwszy rozdział i zobaczcie na wiersz dziewiąty. John says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jan mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam nasze grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Have you ever felt once you've sinned that God is not going to forgive that sin? Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek zgrzeszyć i bać się, że Bóg Wam nie wybaczy tego grzechu? John is saying, remove that thought. Jan mówi, odrzućcie taką myśl. God will be faithful to forgive every sin that you're aware of and confess. Bóg mówi, że Jan mówi tutaj, że Bóg jest wierny i jeśli my wyznajemy jakikolwiek grzech, to On jest wierny, by nam go wybaczyć i odpuścić what we're learning from these verses to, czego uczymy się z tych wierszy, is that whatever situation we're in, to to, że w jakiejkolwiek sytuacji byśmy się nie znaleźli, whether tempted to sin, czy to gdy jesteśmy kuszeni, by zgrzeszyć, or having sinned, lub też gdy zgrzeszyliśmy, or being in a situation that involves persecution, albo w sytuacji, gdzie jesteśmy poddani jakiemuś prześladowaniu, we should be comforted in each one of those situations by the faithfulness of God. W każdej z tych sytuacji winniśmy doświadczać pocieszenia i zachęty z wierności Boga. He's faithful to keep us from being tempted beyond what we can endure. On jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. And he is faithful to forgive when we uh, fail to endure and sin. A jeśli okażemy się niewierni i zgrzeszymy, on okaże się wierny, by nam wybaczyć, kiedy wyznajemy nasz grzech. And he will be faithful to give you the strength to endure persecution. Jak również obiecuje być wiernym i dać nam siły, by poradzić sobie w chwili prześladowań. We need to be convinced of the truth of what God has promised in these verses here. Powinniśmy być głęboko przekonani, jeśli chodzi o prawdę tych obietnic, które Bóg daje nam w tych wierszach. Because not to be faithful, I mean not to have confidence in God's faithfulness. Jeśli nie będziemy ufali wierności Boga, will be to stay in the folly of our failure longer than we should. Będziemy dłużej leżeli w upadku czy w jakichś błędach niż powinniśmy. So what should our attitude be toward the faithfulness of God? Jaki więc powinien być nasz stosunek, jaka powinna być nasza postawa wobec wierności Boga? Well, on the positive side, Paul in 1 Corinthians chapter 4 Y, zacznijmy od pozytywnej strony, jaką widzimy w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale. Tells us that God's faithfulness Apostoł Paweł mówi nam, że wierność Boga to us in the, in the promises that I just shared with you w odniesieniu do tych obietnic, o których właśnie rozmawialiśmy should cause us to be faithful in sharing this good news of God's faithfulness with a, a, a sinning world powinno nas napełnić e, odwagą i my powinniśmy być wierni w dzieleniu się tą dobrą nowiną ze światem wokół nas. In verse 1 he says, let a man regard us in this manner as servants of Christ's. Tutaj w czwartym rozdziale i w pierwszym wierszu Paweł mówi, uważajcie nas za podwładnych Chrystusa, zarządców Bożych tajemnic. In other words, we, those who are with me, represent God. Innymi słowy Paweł mówi ja i ci, którzy są ze mną, reprezentujemy Boga. And we're stewards of the mystery of God or stewards of the gospel of God. I jesteśmy szafarzami Ewangelii Boga. Jesteśmy szafarzami tajemnic Boga. And in this case he says in verse 2, moreover it's required of stewards that one be found trustworthy. A wiersz drugi mówi nam, że właśnie od tych szafarzy tego się wymaga, żeby byli wierni w tym, co im powierzono. So he's Paul is sharing his responsibility as a steward of the mystery or the gospel of God. A więc Paweł mówi o sobie jako o wiernym szafarzu tych tajemnic Bożych, które zostały mu powierzone. And we are like Paul. I my jesteśmy jak apostoł Paweł. Because we understand and have embraced the gospel ponieważ my uwierzyliśmy i przyjęliśmy Ewangelię. And as a result, i w rezultacie, when you have been entrusted with understanding and embracing the gospel, kiedy zostałeś obdarowany zrozumieniem Ewangelii i przyjąłeś Ewangelię, you have the responsibility to be faithful in sharing that with others around you. Spoczywa na tobie odpowiedzialność, by dzielić się tym z innymi. If we go to um, Hebrews chapter 11. Jeśli otworzymy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. And this time look at verse 11. I ponownie spojrzymy na wiersz 11. It says, By faith, even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. Czytamy tutaj, że dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała, i to mimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który dał obietnicę za godnego zaufania. What is chapter 11 in Hebrews? Y, co zawiera 11 y, rozdział listu do Hebrajczyków? It's examples of people in the past who had the conviction that what God said was true and reliable. Mamy tutaj całą listę ludzi z przeszłości, którzy ufali, że to, co Bóg powiedział, uczyni, że Bóg jest godny ich zaufania. And in verse 11, the faith of Sarah is highlighted. I tutaj w wierszu 11 wiara Sary jest podkreślona. And what is stands out about her example of faithfulness I to co jest takie charakterystyczne, jeśli chodzi o jej przykład wiary is that God had promised her a child. To to, że Bóg obiecał jej dziecko. And you know her story. I wy znacie pewnie jej historię. She gave up around age 60 of ever having a child. Gdy miała już 60 lat, porzuciła nadzieję na to, że będzie matką i że będzie miała dziecko. And when she was 90, God said, "No, this is going to be the year." A gdy miała 90 lat, Bóg przyszedł do niej i powiedział, nie, to właśnie jest ten rok, w którym będziesz miała dziecko. And though she didn't start out in the Genesis narrative with a very affirming confidence in God, i chociaż czytając y, Księgę Rodzaju, widzimy, że jej wiara na początku nie była może taka bardzo silna. Evidently that changed very quickly because the writer of Hebrews says that she put her confidence in the faithfulness of God to deliver on his promise. Jednak widzimy, że to szybko się zmieniło, gdyż jak czytamy tutaj w liście do Hebrajczyków, ona położyła swoją ufność w moc Boga i w moc poczęcia, gdyż uznała, że Bóg jest godny zaufania. And so the thinking of the writer of Hebrews a więc według myślenia autora listu do Hebrajczyków is that if Sarah could uh, trust God in an impossible situation jest takie, że jeżeli Sara była w stanie ufać Bogu w y, takiej niemożliwej do realizacji sytuacji that Sarah should serve as an example for you to trust God in a, an impossible situation where his promise is on the line. To ona jest dla nas przykładem, byśmy i my pokładali w Bogu ufność nawet właśnie w takich niemożliwych sytuacjach. So, we're stewards of the gospel. Jesteśmy więc szafarzami Ewangelii. As an expression of the faithfulness of God. które są wyrazem Bożej wierności. And we should be examples that others could follow. Jesteśmy też e, przykładem wiary, który inni mogą naśladować. And then if we look in Ephesians 1 and Colossians 1, jeśli otworzymy list do Efezjan pierwszy rozdział, czy list do Kolosan pierwszy rozdział, that faithfulness is to be an expression, a normal expression of our life to y, wiara czy wierność powinny być wyrazem naszego codziennego życia. And how is our faithfulness to be seen? W jaki sposób nasza wierność ma być oglądana przez innych? Well, that's seen in chapter 1 verse 1 Ephesians and chapter 1 verse 2 in Colossians. W liście do Efezjan 1:1 to widzimy i Kolosan 1:2. It says, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. Czytamy tutaj y, pozdrowienia Pawła, który mówi do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. If you are set apart or a saint of God, jeśli jesteś wybranym Bożym, świętym Bożym, then you are faithful or reliable as a representative of God. Jesteś wierny jako reprezentant Boga. A, rep a faithful representative to proclaim the truth of the gospel. Wierny reprezentant Boga, który wiernie głosi jego ewangelię. And he says the same thing in Colossians chapter 1 verse 2. Y, widzimy w liście do, Kolas, do Kolosan w pierwszym rozdziale i drugim wierszu. Paul in verse 1 Paweł mówi w pierwszym wierszu is writing to the saints and the faithful brethren in Christ who are at Colossae. Pisze do świętych i wiernych braci w Chrystusie w Kolosach. They're faithful to believe the gospel. Oni są wierni w swojej wierze w Ewangelię. And they're faithful to proclaim the gospel. I również są wierni w głoszeniu tej Ewangelii. And so this is supposed to be a, a practical attitude uh, that we express in everyday life. I to jest e, nasza postawa, która winna nam towarzyszyć w naszym codziennym życiu. And then if we go to the book of Revelation. I na koniec e, zwróćmy się jeszcze do Księgi Objawienia. We see that faith is to be an example when we suffer. Widzimy, że wiara czy wierność winna e, charakteryzować nas w cierpieniu. In chapter 2, w drugim rozdziale, in verse 10, w wierszu 10, writing to the church of Smyrna, e, czytamy tutaj fragment listu do Smyrny. Uh, John through the Uh, the inspiration of the Holy Spirit Jan pod natchnieniem Ducha Świętego is warning the people in Smyrna that they're about to enter into persecution ostrzega wierzących w Smyrnie przed nadchodzącym prześladowaniem. And he says it's only going to be a short persecution. I mówi, że będzie to krótki okres prześladowań. But he says be faithful uh, even if it results in death. I mówi do nich bądźcie wierni nawet jeśli miałoby się to zakończyć waszą śmiercią. In these last days in which we find ourselves tych ostatnich dniach, w których żyjemy, this may be an important concept for us to hold on to. To może być e, dla nas e, ważne poselstwo. Difficulties come, persecution arises. Przychodzą trudności, pojawiają się prześladowania. We need to remember this statement by John to be faithful in the midst of any suffering or persecution that comes your way. I winniśmy pamiętać to napomnienie, które tutaj Jan pod natchnieniem ducha kieruje do Kościoła, by zachować wierność Bogu w pośród prześladowań. we see this same thing in the middle of the book of Revelation in chapter 14. To samo widzimy w połowie tej księgi w 14 rozdziale. These are the people who were not taken at the rapture of the church. Mowa tutaj jest o ludziach, którzy nie zostali pochwyceni podczas porwania kościoła. And they're in the midst of tribulation. Którzy znajdują się w pośród y, prześladowań. And there's an admonishment here in verse 12 for the perseverance of the saints to keep the commandments of God and their faith in Jesus. I w 12 wierszu czytamy o wytrwałości świętych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. And then one more time in chapter 17. I jeszcze w 17 rozdziale. In verse 14. W 14 wierszu. And it says toward the end of the tribulation. Czytamy tutaj o końcu e, e, tego okresu ucisku. That there will be some who will wage war against the lamb and the lamb will overcome them. Czytamy tutaj o tych, którzy walczą z barankiem, lecz baranek ich zwycięży. Because he is the Lord of lords and King of kings. Ponieważ on jest Panem panów i królem królów. And those who are with him are called. A ci, którzy są z nim są powołani and, and chosen i wybrani and faithful. i wierni. So there is our example, there is our attitude with which to live our life, whatever the circumstances we find ourselves. A więc widzimy tutaj nasz przykład i nasze powołanie, by być wiernymi naszemu Bogu w jakichkolwiek okolicznościach życia, byśmy się nie znaleźli. And then if you look at 1 Corinthians 4:17, jeśli spojrzycie na pierwszy list do Koryntian 4:17 and Colossians 1:7, Kolosan 1:7 and Colossians 4:7 and 4:9, Kolosan 4:7 i 4:9 you see that uh, our faithfulness is to be on display to a watching world and to a watching church. Widzimy, że y, oglądający nas świat, jak również ludzie w kościele, winni patrzeć na naszą wierność. In Colossians 4, w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, Paul in verses 7 and 9, Paweł w siódmym i dziewiątym wierszu, is telling the church that he's sending a reliable um, a reliable servant back to Colossae that is going to represent him. Paweł mówi, że posyła do Kolosan wiernego sługę, który godnie go reprezentuje. And because he's reliable from Paul's perspective, i jako że ten sługa jest wierny z perspektywy Pawła, these two men, ci dwaj ludzie, should be considered uh, faithful representatives of Paul and listened to. Oni powinni być postrzegani jako wierni reprezentanci Pawła i dlatego też powinni być wysłuchani. So how should we define God's faithfulness? W jaki więc sposób zdefiniujemy wierność Boga? And this is where we need to forget the example of our most faithful friend who is ultimately not dependable. I tutaj powinniśmy nie wspominać naszego niewiernego przyjaciela, na którym nie można polegać. Because the definition of God's faithfulness ponieważ definicja wierności Boga is that God will always do what he said he will do. Jest taka, że Bóg zawsze zrobi to, co powiedział, że zrobi. Or we can say it in a different way. Albo mówiąc to w inny sposób and say that God will always fulfill what he has promised Bóg zawsze spełni to, co obiecał. Our faith is based upon God's faithfulness. Nasza wiara opiera się na Bożej wierności. Our faith is not dependent upon or based upon our faithfulness. Nasza wiara nie opiera się na naszej wierności. And so as we think over those two statements, kiedy myślimy o tych dwóch stwierdzeniach, we need to ask a couple of questions powinniśmy zadać sobie kilka pytań. Do you have confidence that God will always do what he has said and fulfill what he has promised? Czy masz pewność, że Bóg zawsze zrobi to, co powiedział i spełni to, co obiecał? And the second question is very similar to the first. I drugie pytanie, bardzo podobne do pierwszego. Is your confidence based upon God's work in salvation or in your ability to please him? Czy Twoja ufność polega na Bożym dziele zbawienia, czy na Twojej zdolności podobania się Bogu? And in this question, I am challenging you to think back to Sunday and the message that I gave on the Christian's relationship to the law. I zadając to pytanie, zachęcam Was do powrotu do niedzielnego naszego tutaj kazania i tego, w jaki sposób e, chrześcijanin odnosi się do Bożego prawa. Are Christians obedient because they're trying to secure uh, the promise of God's faithfulness in their lives? Czy chrześcijanin stara się być posłuszny Bożemu prawu, żeby zabezpieczyć się i być e, bezpiecznym w swoim zbawieniu? Or are they expressing their gratitude for the faithfulness in God's promise to deliver them from the wrath to come? Czy raczej chrześcijanin, będąc posłuszny Bogu, wyraża swoją wdzięczność za to, że Bóg uczynił wszystko, abyśmy byli zbawieni i byli bezpieczni w naszym zbawieniu. And I would add, I dodałbym jeszcze do tego, are we obedient out of gratitude because of God's willingness to forgive our sins when we confess it? Czy jesteśmy również posłuszni wyrazie naszej wdzięczności Bogu za to, że wybacza nam nasze grzechy, gdy my je wyznajemy. Are we willing to put our confidence in God's promise in 1 John 1:9? Czy ufamy Bogu i pokładamy naszą ufność w Jego obietnicy przebaczenia nam naszych grzechów, gdy je wyznajemy która jest zapisana w pierwszym liście Jana 1:9. Either we will be dependent upon his faithfulness, albo będziemy polegać na Bożej wierności, or be anxious in our unfaithfulness. Albo będziemy niespokojni w naszej niewierności. It's all, it all depends on where your focus is. Więc to wszystko zależy od tego, na czym się skupiamy. On him, na nim, or on yourself. czy na sobie on his faithfulness, na jego wierności, or your lack of faithfulness or your unfaithfulness. Czy na naszym braku wierności, czy na naszej niewierności. Because if you focus on your unfaithfulness, gdyż jeśli skupiamy się na naszej niewierności, then you won't be comforted by the faithfulness of God's promise in his word. Nie będziemy y, znajdowali pociechy, jaką Bóg nam daje w objawieniu swojej wierności w Jego Słowie. And He's given us His Word. Dał nam swoje Słowo. So that we can have confidence in His character and in His promises. Abyśmy pokładali ufność w Jego charakterze i w Jego obietnicach. And it's amazing how your life will change when you put your confidence in His promises. I to jest niezwykłe, jak nasze życie się zmienia, kiedy pokładamy ufność w Boże Słowo i Jego obietnice. And when I use that word confidence, I gdy używam tego słowa ufność, we can also use the word faith or faithfulness. Mogę użyć też słowa wiara czy wierność. Remember at the very beginning. Pamiętacie na samym początku o tym mówiliśmy. The most important concept to associate with faith or faithfulness. Najważniejszym, najważniejszą koncepcją związaną z wiarą czy wiernością is confidence jest y, ufność or a strong conviction in the truth of something. silne przekonanie w prawdę czegoś. Is your confidence czy twoja ufność in the gospel and in the promises of God w Ewangelię i obietnice Boga or is it in your ability to try and please him with some action of yourself czy też pokładasz ufność e, w własnych e, siłach i własnych osiągnięciach Let's pray. Pomódlmy się. Father, thank you for your faithfulness. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wierność. Thank you for the expression over and over and over again in Scripture of your faithfulness. Dziękujemy za wyrazy Twojej wierności, które na nowo i na nowo i na nowo znajdujemy w Twoim Słowie. And thank you for telling us to put our confidence in what Jesus did on our behalf. I dziękujemy, że możemy położyć naszą ufność w to wszystko, co Jezus dla nas zrobił. Now as we dwell upon your faithfulness and the promise to be faithful. Panie, kiedy pokładamy naszą ufność w Twojej wierności to us, wobec nas, may that impact the way we think and the way we live. Niech to wpływa na to, w jaki sposób myślimy i w jaki sposób żyjemy not living in confidence that we'll be perfect in this life, nie pokładając ufność w sobie samych, że staniemy się doskonali w tym życiu, but that you will be faithful to deliver us into perfection. ale że Ty będziesz wierny, by nas doprowadzić do doskonałości. And that perfection will come when we see Jesus face to face. A ta doskonałość nadejdzie, kiedy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz. We're thankful for the encouragement that looking at your faithfulness can bring to our hearts and minds. Dziękujemy Ci, że możemy patrzeć na Twoją wierność i to przynosi wielką zachętę i pociechę do naszych serc i umysłów. And now help us to ponder the truth of your faithfulness. Pomóż nam rozmyślać nad Twoją wiernością. So that it results in the direction of faithfulness from us. Aby też towards you. to wyrażało naszą wierność wobec Ciebie. 阿门。陀佛。